adolescantoi cae electronicae apparatoi. Nur tre malprudenta homo povus nei la grandan progreson cion representas informatico, interreto, cae la electronicae apparatoi ciui per dinamicae sistemoi cae allogae ecranoi metas amplexan conoen ie nia dispono pri cia specae aferoi. Per du-tri tushoi ni havas antau ni sen liman galerion da informoi pri ciu oni ne povus imagi antau celcai iaroi. Vera tresoro. Crome videoludoi stimulas la intelligentetson de infanoi. Tamen, ciel ciu progresa atingo, gi povas alporti cun si problemoin, se oni ne usas gin sage. En la monato aprilo, pediatroi Susan Swick cae Michael Jelinek publicigis en la medicina reteo medscape.com pensigan articolon pri la dangero de senrega usado de electronicae apparatoi relate la sanon de adolescantoi. Lau oficialai informoi de la usonai san servoi, datumoi pri la mensa sano cae pri dangerai condutoi flanque de iunuloi estas alarmai. Inter la iaroi 2011 cae 2021 multe crescis la casoi de severa anxio, depressio, caen mem detruoi pensoi en tiu hom gruppo. La samo ne ocasis ce pli maliunai homoi. Tiu fenomeno comensidis do antau la pandemio de Covid-19, cae faculoi atribuas gin al exploda usado de porteblei telefonoi, inter retei applicajoi, cae platformoi de sociai retoi. Statisticoi montras prescau sen cesan ciutagan usadon de tiai rimedoi. Cune cun amusigio cae faciligo de contactoi, ili faciligas ancau isoligion, psicaen premoin, distancigion cae obsedain pensoin. Vancam amusigio cae distrigio esas gravae factoroi, tamen ilia sano dependas ancao de bona dormado, regulae corp exerzoi cae tauga dieto. Concernas ge patroin, helpi ilin, trovi plesuron ancao per corpa movigio, ludado cun dorlot bestoi, per mana construado de obiectoi, legado cae giuado de musico. Crome, one devas trovi manieroen tranquilligi cae silenti. Iunuloi cun impulsigemai temperamentoi anxiemai cae timemai estas tivi civi plei facile al crocigias al siai telefonoi. Ancao tivi civi emas spiti sanan nutrigion che tiu i gruppo de iuna homoi de vas ricevi de sia i ke patroi constantan dialogadon kai apogadon porque la interretae informoi trapasu prudentan filtrigion certe oni devas cesigi che la usadon post mal bon fara trua tempo gravas sobre kai pensige interparoli cae convinci la gefiloin pritio. Necessas por tio sanae familiae interrelatoi, lernado pri persona identezo, administrado de fortei emozioi, elvolvado de mems orgado cae equilibra usado de la tempo. Relate al porteblae interrete connectitae telefonaparatoi, ge patoi devas ne prestarigi reguloin. Cai pli grave, plen cresculoi devas mem montri per sia propria sinteno che usado de telefon aparatoi devas havi limoin. Tivi reguloi devas validi por la tuta familio compreneble. Ni zorgu pri la mensa sano de niai adolescantoi.